Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Culikang dikirimkan oleh Wahyu Aji dari Desa Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. wai jenenge Hamid. Ndoro Hamid pancen libat-libet saben dinane. Ora mung perawan, rondo utawa wanita sing isih duwe bojo wae. Nanging meh kabeh warga saben ketemu ing ratan karo Ndoro Hamid mesti misuf-misuf. Yen wis ngono ne banjur nyingkrih. Mlipir-mlipir ngadoh. Rekene mono emoh sapa aruh. awit wong lanang setengah tua iku kawentar duweni watak tukmis alias ora kuat nonton batuk klimis. Saben sumurup wanita sing rodok klimis sithik mripate ndoro Hamid dadi ijo. Anggone nlusuri saran duning badane prasasat wiwit pucuking driji sikil nganti pucuking rambut. Mesti wae wanita sing dipandeng ndoro Hamid krasa risi lan pakewuh. Senajan kerep ditampik Wanito, nanging Doro Hamid macak ndablek rai gedhek ora duwe isin tansah ngoyak-oyak yen durung kelakon kekarepane mung wanita sing blereng bondo wae gelem wadeni Doro Hamid wong liya yen dikongkon nonton dedek piadeki Doro Hamid kaya-kaya pilih mburuhne pawakan lemu wetenge jemblung sak kendang yen mlaku dangedong katon wagu pokok sarwa ora mantesi. Umpama Ndara Hamid ora kanggonan bondo, uripe mesti bakal kalunta-lunta merga wonge lumuh nyambut gawe. Tujune dheweke sugih mlegedhu, sawae ombo saarat-arat bebasan sabuk galeng. Duwe selepan enem, treke wolu. Buruh sing nyambut gawe ana papan usahane Ndara Hamid cacahing puluhan. Nadian juragane cetili ora karu-karuan, nanging buru-buru iku tetep betah-betahke nyambut gawe ana kono. Lah piye wong ora duwe pilihan liya, tinimbang nganggur ana omah ra isih luwung oleh kaya ra ketang karo ngempet pangrasa. Ngrumangsani yen saiki golek gawean mono angel ora jamak. Saya meneh ngleboni pegawe negeri. Yen ora gelem beseli duit tangeh lamun bisa kecangking. Nadian pintero dikoyo ngopo yen orang duwe koneksi wong jeru mesti bakal kangelan. Kamongko, golek koneksi kuwi yen ora ngerti dalane malah sasar susur. Kurang bejani bisa kapusan duit jutaan. Mula tumprape wong sekeng urip ing jaman saiki, rasane sih kaya ing alam penjajahan. Kepingin sekolah dhuwur ragate gedhi. Sakwise lulus golek pegawean isih kudu mbayar meneh. golek duit paribasan sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Asile mung sak crit ora cukup kanggo kebutuhan urip saben dinane. Kosok baline sing posisine wis ana dhuwur, saben dina mung blendukake wetenge dhewe, lali karo nasibe kawula. Duweni kalodangan korupsi, nguntit duwite negara, bisa nemtokke kawicaksanan mutusi abang ijune proyek nadyan aturane kudu liwat tender bakune dikangkandel kang kandel sogokane ya kuwi sing tendri e dimenangake mula senadyan sak atine kepeksa tetep wae akeh wong sing gelem buruh ana panggonane Ndoro Hamid mula Ndoro Hamid banjur gembelo sirai. Rumong so kuoso, saingga bisa tumindak sakarping dewi. Opo meneh saiki wis dudo, dadi jangkai kanggo laku sembrono luwih ombo. Manut ceritane ngakeh, pegatane Ndoro Hamid karo sisiane kang aran mulat sih, mergo sing wadon moh di Ndoro Hamid pancen celutak nadian sing wadonayu nanging sih ngeloni rondo sing omai wetan kali. Panggonku ngladeni kurang piye to Pakne? Kok sampean isi golek wedokan ing jaba? Mulat sih nyente-nyente nalika sing lanang mentas teko saka lelungan. Hmm. Mung kuwi swara sing metu saka Ndara Hamid. Wong lanang ki yen tuk mis ora ana mareme. Neng omah wis disayang-sayang, isih teko-teko ning ngeloni rondo. ucape mulatsih atos kegawa dening rasa jengkele Lo Anemumu kok malah kowolak-walik to bune? Kowolak-walik piye to? Coba genahno. Ngene lo Aku iki rak wong apian, seneng tetulung marang liyan. Bayangno to. Yen wong liya wae tak sayang-sayang apa meneh bojoku dewi. Rak mestine luwih akeh anggonku nyayang to. <laughs> wang sulane ndoro Hamid karo cengengesan. Oh, wong edian, ora caturan. Pegaten aku yen caramu koyok ngono. wis ora kena dipenggak nggugu karpe dewi. Malah kaya-kaya rasa pangrasane wis ilang. Mulat sih wis ora bisa nampa pangrasaning jarem nganti tekan pulung ati. Tinimbang urip ana gedhong magrong-magrong nanging atine keloro loro luwih becik pisah wae. Mulat sih sida njaluk pegat sing disengkuyung dening keluargane. rabine mulatsih karo ndoro hamid muno pancen kepeksa awit wong tuane mulatsih kebulet utang karo ndoro hamid rehne ora bisa nyaur mulo kepeksa anake wedok sing dinggo jonggol wektu semono mulatsih ya munggah nggih wae karepe muno bekti marang wong tuwa sarta ngenteng-ngentengi sangganing bapak simboke Mula Doro Hamid lan Mulatsih ora berpacaran. Dadi ya wis sak sakwise nikahan lagi padha ngatukke karepe. Mbok menawa ya pegatan kuwi dalan sing paling apik sing kudu dilakoni. Sore kuwi kadengaren ora udan. Mula Ndara Hamid sing wis nduda telung taun mlaku iku nedya ngampiri Wulandari, anake Wiyono sing isih kinyis-kinyis. Paribasan kembang Wulandari pinuju Mekar. Kuliahe ana pawiyatan luhur ing Ayogyakarta. Ndara Hamid wis dandan mlitit banjur metu saka ngomah. Tleser-tleser numpak sedan alus tur isih gres. ngiras pamer kasugian wong tujuane pancen milut wulandari ayo ah, todik ngelencer menyang tengah kuto deleng kahanan jobo benora sumpek pangajak indoro hamid sakwisi abdu harap karo wulandari emak ah aku harap sinau iki lo saiki rakwan jine semesteran to sinau lak yo bisa sesuk sesuk kono to mumpung saiki malam minggu Eman yen ora dinggung lencer. Pamilu Tindoro Hamid mangkono. Wegah, aku arep nyicil sinau Wong bahane ki yo akeh. Sedelok wae wis kok. Mung maming restoran kok. Lah kok sampean maksa to? Uh, wong tua, ora hidup isin. Ujare wulan dari sengol. Wih lah dalah. Wih nolak aku yo. Yah. di ditenono wong tuamu ra bakal tak tulung yen caramu kaya ngono. Kuluse Doro Hamid karo klepat ninggalake Wulandari. Wulandari ora semaur. Deweke banjur mlebu kamari sinau. Doro Hamid rumangsa gelo, kagol, jengkel lan nesu mergo kekarepane ora katekan. Mula karepe arep golek panglipur kanggo nyelimu rasa mangkeli. Karo nyupiri mobil, Doro Hamid milang-miling ing tengah kutha sing wiwit sepi. Eh kok dilalah mripate sing kawit mau jelalatan... nyumurupi wanita sih enom. Pawakane lencir, kulite kuning nemu giring, ijen tanpa ruang lungguh ing kursi halte bis kota. Wah, kebeneran pikirin Doro Hamid. Wanita iku mesti kentekan bis. Bisa soroh bau yen carane ngene. Mula mobil Indro Hamid banjur dinggirke pas ing sak ngarepe wanita sing nalika kesorot lampu mobil katon merak ati, saenggo nepsune lanang sing lagi kasepen geter lho kok dhewean to di ayo tak terke arep tindak ndi to panyopone ndoro hamid saka jero mobil sing kocane dibuka separo yang kritis, Kang. Wah, kebeneran. Aku ya arep merono ayo bareng wae. Tenan, Kang. Orang ngrepoti to iki. Ora malah kena kanggo kanca. Ya wis yen ngono. Wanita iku jumangkah lenggat lenggut munggah mobil Indoro Hamid. Mobil banjur tleser-tleser mlaku. Kok izin wae to, Kang? Lah arep karo sapa? Ya karo garwane to. Ora. Aku lagi purik kok. kandhane Ndoro Hamid sak cekeling. Wah, kok padha ya, Kang? Aku wis suwe kesepen. Bojoku layar wis setahun iki durung mulih. Yen ngono rasah mulih. Awai dhewe nginep ana hotel wae piye? Ya, mengko gampang lah, Kang. Kan. mobil sing disetiri Ndoro Hamid saya banteran menggak-menggok. Dasari dalane sepitur alus dibarengi karo birahine sing wis meh tekan pucuk sirah. Apa meneh wanita mau saya nggodha nafsu lanang Ndoro Hamid? Drijine dolanan lan ngelus-ngelus dodone Ndoro Hamid. Malah sok-sok ngambungi pipining barang. Mesti wae Ndoro Hamid sing dasare gampang mendem wedoan saya ora kuat ngempet angen-angene. Sam wis kepilet tenan to, Kang. Ya yen ngono teng diuculi to, Kang. Kandane wanita mau lirih. Ndoro Hamid ora semaur. Tangane kiwa banjur nguculi sabuk lan nglerekake resleting katoke. Iki lho ucolono, Kang. Uculi, Kang. Culi, Kang. Kandane wanita kuwi karo nuding pernah dhuwur sirai. Ndoro Hamid kaget. Wanita sing maune merak ati kebak lelewa saiki malah pucet. penganggu sing buntel awake dadi sarwa putih wujud pocongan. Tune wanita mau rasronta ndoro hamid kami weden tangan sing isih nyekeli setir mobil wel-welan usanane mak krosak pet-peteng dedet ndoro hamid semaput nalika langit sisih wetan trontong-trontong semburat abang mrimpate ndoro hamid melek jebul dhewe isih ning dhuwur mobil sing temangsang ing wit pring ing tengah jurang Iki cerita sing tak kirimke bersama tim Cima. Cima.